DJ Boy. É o DJ Boy. Sete de maloqueiro. É que o boy é vida louca, nega. Já largou da boca a vida. Hoje a fita é outra, quer fazer uma touca, liga. Pode ligar. Eu não tinha nada, hoje a carteira tá quadrada. Isso forradão, tô sempre marolando a braba. Panas que tu rende, ainda pede tapa na cara. Muda o clima desse copo, se não tem, cê toma pá. Ela é sonho de vagabundo, isso é fato. Se o cabelo não bate na bunda, eu que bato. Sou jogador caro, mas nós joga sem contrato. Tava na boleia, ela me mama, eu tomo em quadro. De BM conversível, fala se o pai tá bonito pra você era impossível. Hoje também, outro nível. Os PMA, nós é lixo. as Patrícia é incrível. De perreto, eu tô tranquilo. DJ Boy no beat é. Nós é vida louca, nega. Já larguei da boca, vida. Hoje a fita é outra, quer fazer uma toca liga. Pode ligar. A morena que o DJ boy me falou, me chamou. Oh, oh, oh disse que hoje vai ter homenagem, amiguinha tá lá. Ah, eu vou encostar, eu vou de lá lá. Hoje eu vou bagunçar, hoje vai ter bagunça. Eu nem pedi pra ela descer. Vai fazer o quê? Só tem vagabundo, ela quer se envolver. aplicar, eu já sei bem no que vai dar. Tá de brincadeira com os criminosos. Uma vez não tá bom, quer de novo. Marca de batom, fica de esboço. Não quero meu nome na boca do povo. Me diz pra onde tu vai ajuda o pai. Se não tem destino, nós faz o convite. Tô com um DJ boy, os vilão também vai. Sai no sapatinho, fazenda pro crime. Vai, bola pro pai, então novinha vai. Descendo, descendo, vai. Enquanto a bunda cai, nós faz chover. Dinheiro, dinheiro, vai. Bola pro pai, então novinha vai. Descendo, descendo, vai. Enquanto a bunda cai, nós faz chover. joguei da boca, nega. Você foi meu refúgio nela. Seu pai bate mó sujeira. Me viu plantadão na viela. Ô vida louca, onde eu fui. O velho Zé para de ser ruim. Tudo por ela e as coisas fluem. Só confia que o Lele conduz. Eu sosseguei, amor. Eu sosseguei, senhor. Aqui é tudo por ela, tudo por ela, tudo por ela eu tô. Eu sosseguei, amor. Eu sosseguei, Senhor. Aqui é tudo por ela, tudo por ela, tudo por ela. Eu tô. vida louca, né? as balas no pente. Sabe incomodar uma pá de mina diferente. Já deixou em choque a pá de cara prepotente. Se ela engatilhar é headshot na sua mente. Ô menina calente, como eu faço pra te ter? Com todo respeito, como eu posso conhecer? Essa gata maluca que sabe mexer, mexer. Sem ela me dá um tiro e nós dois se envolver. É que eu sou mais você, você tem que saber. Ai, ai, ai, ai. senta tá no toque da F. Fuga na peona, ela grita não breca. Percebi que a gata era a mesma fita. Meu nome é Gabriel, o nome dela é Biela. Já foi a garupa da ML Maguela. Uma evoluída agora toca XT zera. Tá habilitada, tudo no nome dela, toda tatuada, a rainha da favela. Eu e ela somos uma química perfeita. Tipo a maconha, o fogo e a seda. Eu e ela somos uma química perfeita. Eu sou maloqueiro, ela é maloqueira eu e ela somos uma química perfeita. Tipo a maconha, o fogo e a seda. Eu e ela somos uma química perfeita. O boy é maluqueiro. É, é que o boy é vida louca, nega. Já largou da boca a vida. Hoje a fita é outra, quer fazer uma touca, liga. Pode ligar. Eita, eita, boy ela capricha nas pintas. Eita, a família dela nem suspeita. Eita, e ela vem pra quebrar Eita.

que ter homenagem, a amiguinha tá lá.